كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi smo došli do 62. godine Hidžetske. Te godine je iz uh, Medine Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem došla delegacija u posjetu Jezidu ibn Muavi. Jezid ibn Muavija je njima podijelio njihove godišnje poklone, njihove plate. Zatim, kada se vratili u Medinu, oni su ga svrgli, dakle, otkazali su mu poslušnost, otkazali su mu onaj pripadnost kao Emirul Muminin, a onda su postavili za svoga namjesnika Abdullaha ibn Hanzalu El Gasila. Pa im je jezidinu Muavija poslao vojsku u poznatom događaju koji se nazivao Vakat al-Hurre ili Mareket al-Hurre, o čemu ću malo kasnije govoriti, možda nešto malo detaljnije. Ove godine je jezid smijenio Amra ibn Sejda ibn Asa u Hidžazu i postavio Velida ibn Utbu ibn Ebi Sufjana. Kad je došao u Medinu, on je, kaže, zauzio njegove, njegovu imovinu, ono što je on posao njegove kuće i njegove onaj robove koje je posjedao Amr ibn Sa'id. A bilo je nešto oko 300 robova. Zatim se, kaže, Amr ibn Sa'id spremio i krenuo prema jezidu, a poslao pismo svojim robovima da pobignu iz zatvora i on im je pripremio 300 deva da uzjašu da mogu brže bježati. Kaže, tako su i uradili. Kada je došao kod jezida, jezid ga je počastio u njegovog dolaska kao gosta, a onda ga je i naružio, odnosno karao ga zbog toga što je dopustio da Abdullah ibn Zubair čini ono što je činio u Hidžazu, to jeste da se samostali, da se odvoji od vladavne jezida Ibn Muavi. Kaže on njemu, ja miran mu'minin, šahid jera mala jera gaib. Prisutni vidi ono što ne vidi odsutni. Ja sam, kaže, pokušavao na razne načine da mu se približi, međutim, stanovnici Hidžaza i Meki su ga zavoljeli, stali su na njegovu stranu. Pokušavao sam na sve načine da osvojim njega ili njih, ne bilo mu došao glavi, međutim, nije mi nikada uspjelo, kada god bi pokušao da ga savladam ili da krenem na njega sa svojom vojskom, primijetio sam ili vidio sam da je on spremni i da me čeka u svakom trenutku. Zatim, iznio pred njega svoja opravdanja onaj, i rekao zbog čega se sve izdešavala, a onda jezik njemu kaže ti istinu govoriš, uprko svem onome čime ste ogovarali kod mene, ja ti vjerujem i vjerujem da si prema meni bio onaj od kojeg glava ne bi uh, zaboljela. Što se tiče Velida ibn Utbe, on je došao u Hidžaz, a isto tako pokušavaju više navrata da dođe glave Abdullah ibn Zubeiru. Međutim, svaki put Abdullah ibn Zubeir je bio spreman da pruži otpor onaj svim vojskama ili svim napadima onih koji izlazili sa jezidove strane. U tom vremenu u Jemami se pojavio, odnosno što bi rekli, jel, odvojio se čovjek po imenu Nežda ibn Amir al-Hanefi, još u vrijeme kada je Husein ubijen i zbog toga najviše, suprostavio se jezidinu Muavi, ali nije se stao nasuprot Ibn Zubeiru, nego je navodno stao na njegovu stranu. Imao je svoje sjedbenike, a kada se okupili na hađu, svako je došao sa svojom skupinom. Velid Ibn Utbe je poslao narod da idu ispred njega. Abdullah Ibn Zubeir je poslao svoje ljude, Nežda je poslao svoje ljude. Svako je, kaže, slao svoje ljude ispred sebe da idu da obavljaju hađu da ne bi došlo do onaj bitke između ljudi. Zatim je napisao nešto Jezidu, kaže, poslao si nama čovjeka koji ne može biti sposoban da vodi ovaj narod. Bilo bi dobro da nam pošalješ nekoga koji je blag, koji je lahak, sa, kojim, sa kim se može razgovarati. Ne bi li Allah popravio stanje naših uglednih velikana, vođa i obične mase ljudi. Kaže, pa jezi smijenio Velida, postavio Osmana Muhameda ibn Abi Sufjana, a on je dakle, postao tad, tom trenutka namjesnikom Hidžaza. Međutim, bio je mlad insan, mlad momak, nije prije toga se bavio politikom niti vodstvom, tako da nije mogao izaći na kraj sa čitavom ovom svitom, dakle onih koji su bili oko njega, što mi kažemo, krupnih riba. Zatim je, kaže jezid, došla delegacija pod vodstvom Abdullah ibn Hanzal al-Ghasila al-Ansari, Abdullah ibn Abi Amra ibn Hafsa ibn Mughira al-Hadrami, Muzira ibn Zubeira i mnogih drugih uglednika Medine, došli su kod jezida, on ih je počastio onako kao se časte gosti. Zatim kada su htjela se vrati u Medinu, on im je svima dao njihovu godišnju platu, poklone, nagradio i sa onim više nešto su i oni očekivali. Osim Munzira ibn Zubeira, Munzir ibn Zubeir se nije vratio onaj, u Medinu, nego je otišao u svojom prijatelju Bejdula ibn Zijadu u Basru. Kaže, kada se vratilo u Medinu, oni su ova delegacija koja je bila kod jezida javno obznanili vrijeđanje i psovanje jezida Ibn Muavije, govoreći o njemu da čovjek ne ima u sebi vjeri, da pije alkohol, da je nabavio sebi pjevačice i plesačice. Mi, kaže, pred svima, dakle, stanovnicima Medine, svjedočimo da smo ga svrgnuli, da nije više naš emir al muminin, to jest nije više naš halifa ili namjesnik. Kaže, pa onda su ljudi, jedni po jedni, dakle, onaj, e, izgovarali ste riječi, a onda su prisegu dali Abdullah ibn Hanzel Gasiliju, prisegu na smrt, pa je Abdullah ibn Omer rekao, onaj, prisegu na smrt nismo davali Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, nego smo davali prisegu da nećemo pobjeti sa boljnog polja. A nismo govorili da umrijet za tebi Allahom poslaniče. Zatim se Munzir ibn Zubair iz Basri vratio u Medinu, I došao je, kaže, u vrijeme kad su ovi već svrgnuli jezida, to jeste onaj odbili poslušnost njemu. Zatim ta vijest o pijenju alkohola, o pijanju, zatim ostavljanju namaza i mnogim drugim grijesima koje jezid činio se proširilo među onaj masama muslimana. Kad je došle, kad došle ovi riječi do jezida, kaže gospodaru moj, on govori gospodaru moj, ja sam, kaže, učinio i počastio onu što i sam vidiš da sam učinio prema njima – a onaj ko me potvara, ti se, kaže, osvijeti za mene. Zatim je jezid poslao stavnicima Medine Nu'amana ibn Bešira. Nu'aman ibn Bešir, ashab, kaže da je prvo dijete koje je rođeno e, u Medini nakon Hidžri. Dakle, kad su prešli muhađili iz Mekije u Medinu, e, Nu'aman ibn Bešir je prvo dijete rođeno u Medini. Kaže, njegova je bila uloga da ih vrati u pokornost i poslušnost jezik divni Muavi, da se drže džemata i da ih upozori od fitne koja ih može susresti. Pa je on rekao, vi nemate snage, suprostavite stanovnicima Šama, a onda Abdullah ibn Multija kaže, šta je tebi, onaj, Nuaman, pa ti hoćeš da razvojiš muslimane, na onome što se već ovdje sakupili, to jeste sakupili se oko jedne riječi, u suprotnosti, suprostavljivice jezidu ibn Muavi. Kaže Nuaman, njemu, tako mi Allaha, ja sam, kaže, ove stvari davno ostavio. Jer Nuhaman ibn Bešir je doživio već mnogo fitnih za svojih leđa. Dakle, to što se desilo u vrijeme jezida ibn Muavije, ovo je bio kraj, dakle, to tajni kraj uh, nečega što se zvalo muslimanska vladavina. Vidjet ćete, dakle, ako uspijemo čas završiti, ako ne inša iduće sedmice, onaj, dakle, nakon njegove smrti nije postojalo više ništa što se zvalo onaj, vladavna muslimana, gdje su muslimani podijelili stranke i male državice, male pokrajine i tu je stala i onaj, jednom riječju ovih izbjegavam taj term islamska država, jel, onaj, e, vladavna muslimana. Kaže, ti hoćeš da se ljudi onaj, onako kako su spremni, stoje jednim drugima nad glavama i ispred vratova sa sabljama, hoćeš da smrt obuzme oba dvije skupine, to jeste jezidovu i ovu ovdje medinsku skupinu. Kaže, vidim kaže, kako tvoja mula, odnosno mazga, pada ispred tebe, a ti ostavljaš, kaže, ovu sirotinu, to jeste pada, bježiš. Ostavljaš, kaže, ovu sirotinu od Ensarija, kako bivaju ubijeni u svojim sokacima i svojim mežidima ili na vratima svojih kuća. Međutim, stavnici Medine mu se nisu pokorili, nisu poslušali njegov savjet, A kaže Ibn Džerir, ove godine je uh, muslimane na hađu predvodio Velid Ibn Utbe. A o događajima na, na početku 63. godine ćemo dakle, govoriti nešto malo kasnije kada nabrojimo one koji su preselili ove godine. Ove godine je preselio od poznati Burejde Ibn Husayb ila Eslami. Ja sam se pitao od početka kad smo pošli da radimo dakle, ovo dijelo Al-Vidavini, haj, zašto Ibn Ketir uvijek spominje ova imena? Jer ističe ashabe i pojedince od onih koji su bili veoma bitni onaj u istoriji onaj islama ili u istoriji čovečanstva. I onda kad sam došao do vam Vakatul Hurre, kad je jezid poslao vojsku pod vodstvom muslima Ibn Ukbej, i kada su ubili 700 ensarija i mohađira, i kada su ubili 10.000, ono što se kaže, dobične mase ljudi, robova i sluga i tako dalje, ona Ibn Ketir kaže, prvi put nije spomenuti njihova imena jer ih je puno i niko nije spomenuo. Jer uvijek je vam spomenuo ako pogne 10-15 ljudi, znate kakve su bitke bile, sjećate se poginulo tamo na Hurmuzanu, poginulo tamo 10.000, 50.000, 70.000, tako dalje. Bile velike bitke, ali nije ginulo puno muslimana. Uvijek su muslimani bili jedan mali broj koji poginuli. Muslimanske vojske su uglavnom svaku bitku izvojevale. Ako se sjećate, osvajan u vrijeme posljedno Omera radi Allahu Međutim, kada je došla do ove bitke, dakle u sljedećih godina kada budemo govorili, onaj, zbog velikog broja onih koji su preselili, nije spomenuo onaj, nikoga rahmehullahu ta'ala. Kaže ove godine preselio Bureide ibn Husayb al-Asim, to je 62. godine po Hidži. Njegov islam je bio, kaže, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao onaj kod Kiral Gumem, susreo se, kaže, Bureide sa 70, halalte, sa 80 ljudi iz svoga plemena, pa su svi zajedno primili islam. A onda je predvodio u jaci namazu i te noći Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podučio početku sure Merijem. Zatim je došla Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, odnosno on se preselio, bilo redi se preselio u Medinu kod Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam i učestvovao u svim bitkama sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi wa sallam do kraja njegovog uh, života. Zatim je otišao u borbe na Horasan, tamo je umra, umro u mjestu El Maru u vrijeme hilafeta Jezida ibn Muavije. Većina, kaže istoričar, spominje njegov smrt ove godine. Rabija ibn e, Huthejm, Ebul Jezid je Theuri al-Kufi, jedan od poznatih prijatelja Ibn Mesuda, kaže Abdullah Ibn Mesud, niko kaže nisam vidio čovjeka poput tebe da ga nisam spomenuo među muhbitin. Muhbit, totalni abid, zahid. Dakle, ništa u životu nema osim badeta. Dakle, borba na Allahovom putu, po danu, najveće i post, najveće je namaz. E to je, kaže, bio Rabija ibn Huthaym. Kaže da te vidio Allahom, poslanik sallallahu sallam, njima bi te zavolio, ibn Mesud ga je mnogo volio i cijenio ga al Alham ibn Qais ibn Ebu Shibl Nahi al-Kufi, jedan također od velikih prijatelja Abdullaha ibn Mesuda i poznatih alima Kufe, a puno je ličio na Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu arva. Ove godine preselio Uhba ibn Afi al-Fihri. Muavija ga je poslao u osvajanje Afrike sa 10.000 vojnika, pa su e, došli, dakle, osvajajući sjever Afrike, došli su do mjesta Kajravan, a ovo mjesto je bilo naseljeno i to smo spominjali onaj u vrijeme e, Muavinu hilafeta i njegove vladavne, da je to bilo mjesto naseljeno sa divljim zvijerima, zmijama i raznim insektima gdje ljudi mogli to ostati, da nisu mogli se nastaniti na tom mjestu. Kaže pa je on molio Allaha Đelešanuhu da mu pomogne da te životinje kaže, izađu pa su kaže sve, dakle, sve životinje izašle noseći svoju mladunčad i ostavile su čist hajrevan da se nasali on i njegova vojska. Ove godine je preselio Amr ibn Hazm, poznati ashab Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio u Neđranu. Još dok je imao samo 17 godina i živio je sve do hilafeta jezida ibn Muavije i ove godine kajim 62. je preselio. Musli ibn Muhallad al-Ansari Zuraqi rođen je u godini Hidžri, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, odnosno čuje neki hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem prisustvovao je i učestvovao u vojsci koja je osvajala Egipat. Muslim ibn Muavije Dejlemi, poznati ashab, učestvovao na Bedru i Uhudu i Hendeku na strani mušrika. A onda je, nakon što je dakle, bio u borbi protiv muslimana, prihvatio islam. Njegov islam je potvrdio lijepim ponašanjem, odnosno e, bitkama na strani muslimana. Učestvovao je o oslobađanju Mekke i borbi na Huneinu. Eh, obavio je hađ sa Ebu Bekrom devete godine. Pristupao je na hađatelu vada, to je oprostom hađu Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam. Živio je 60 godina u džahilijetu, 60 godina u islamu. Ove godine je preselila Rba bint eh, Unaif, žena Huseina ibn, Ali, ibn Alija, ona koja je bila prisutna u Iraku, kada su ovi prekršili zavjet u subotu ili onaj u petak, ubijajući Huseina ibn Alija, sina kćera Allahova poslanika sallallahu alaihi veselam. Zatim je nastala 63. godina. Ove godine je desio se ili događa ili bitka Hurre. Malo prije sam naveo dakle, u uvodu da je razlog tome bio što su stanovnici Medine odbili vladavnu jezida Ibn Muavije i postavili su e, namjesnika Abdullah ibn Mufija među Kurešijama, a među Ansarijama postavili su Abdullah ibn Hanzalo ibn Abi Amira El Hasila. Kada je nastao početak ove godine, on se pojavi, odnosno izašao sa ovom idejom, pop, e, njihovi mami ili hatibi se onaj penjali kada bi se popili na imbere, javno su obznanjivali i govorili, ja kaže, u arapskom se kaže halat, hula, u arapskom ima jedan šarijatski propis kad se čovjek i žena hoće da se razvedu, pa čovjek neće da pusti ženu, ona kaže, hoću da me, kaže, onaj, e, kaže, uredan uredani u haljani. Hula znači, znači raskidanje brašne veze, nije talak. Talak ima svoje propise, hula ima svoje propise. Kada Arapi kažu hula, halatu šej, dakle izuo sam, ili čarapu sam izuo, halatu hamisi, skinuo sam, dakle razodjenuo sam svoju ko košulju. Pa kaže, skinuli smo jezida onako kao što se kaže skidao moja čalma, pa bi skinuo kaj svoju čalmu i bacio. Pa onda kaže neko drugi pojavio se drugo, halalte, povikao sa drugog kraja džamije i rekao, ja ga kaže skidam kao što skida ova, kaže moja nanula, odnosno papuča. Kaže na kraju je u džamiji bila jedna velika hrpa od čalmi od papuča. Dakle, svi su govorili, odnosno, to je jedan čin. Imate recimo kod Ara pa jedan od običaja, kada Ara od Arapa, ne, to neka plemena, nije, nije svako, kada Arap od pa nešto traži, i kada skine, ono, znate ono gore crno što drži na, na, na, na nimarama, to zove ukal. Kada je bacio ukal pred njega, završi se rasprava. Dakle, ne može više da mu odbije onaj njegov, njegov zahtjev. Dakle, nema više priči. Ako mu odbije, onda može doći samo do rata. Zatim su se, kaže, dogovorili da protjeraju njegovog namjesnika iz Medine, Osmana ibn Muhameda ibn Abi Sufjana, Eh, Amirića od jezida, a rekao sam malo prije kada je on postavio kao namjesnika, postavio kao mladog insana koji nije bio sposoban da smiri ovu fitnu i ove događaje u, u Medini. <clears throat> Također se dogovorili da protiraju svi, sve Ben Umeje, to jeste spremena onaj, što bi se reklo Umejevića ili Ben Umeje iz Medine, a onda se kaže Ben Umeje sakupili u kući Mervara ibn Hakama, a stanovnici Medine su ih opkolili u njegovoj kući. Pazite nešto, kad se kaže u njegovoj kući, nije kuća pojam kao što je danas kuća što mi vidimo ili znamo da je kuća, nego su to bili vrtovi, bašća i ograde, zidine. Pa se on kaže tu svi sakupili, tu su i onaj stranici Medine satirali i onaj tu su i držali zatvorene. Oni koji se suprostavili ovoj ideji su bili Ali ibn Husein, Zaidul Abedin, zatim Abdullah ibn Omer ibn Khattab, nije, dakle, niko ni dvojice nije htio da odbije poslušnost, odnosno pokornost ili vladavinu ili hilafet jezida niti je neko iz njegove kuće od Ibn Omera stao na stranu ostalih stavnika Medine. Ibn Omer je rekao svojoj familiji, kaže, neka se niko ne usudi da odbije hilafet jezida, pa da budemo, kaže, razlog, odnosno da bude to crta prestanka ili kraja između nas i njih, što znači da ćemo svi stradati. Jer on kao namjestnik, kao kralj ili vođa ili nahlif, kako hoćete, ona neće stati kod toga da nam neće oduzeti naše živote. Također stanovnike Medine uh, je zbog svega toga onaj, sam se suprostavio i rekao im da njihov postupak nije postupak muslimana. Pa kada su rekli dajemo Abdullah ibn Mutlija, dajemo prisegu na smrt, kaže mi smo davali Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam prisegu da nećemo pobjeći, a ne, ne prihvatam ni ja niti bilo ko od Beni Abdul Mutaliba da onaj odbijemo hilafet ili namjesništvo vladavinu jezida ibn Muavi. Kada je Muhammed ibn Hanefije bio upitan o tome, oni se također suprostaju ovoj ideji, suprostaju se stanovnicima Medine i to suprostavljanje je prešlo u raspravu, zbog, čeda, zbog čega pa kaže, ka, zato, oni su njemu govorili, zato što jezid pije, a, opija se alkoholom, ostavlja neke od namaza, o tome ćemo malo, nešto malo kasnije govoriti. Pa su, kaže, nakon svega toga, tih događaja, Benu Umeje napisali jezidu šta im se desilo, to jeste da su opholjeni u kući Mervana ibn Hakema, da su poniženi, da su žedni i gladni i da im pošalje neko ako će im pomoći, ko će ih spasti. Kaže, pa su postali onaj e, pismonošu jezidu. Kad je došao pismonoša jezidu, <clears throat> jezid je sjedio, kaže, na svom minderu, na svom šiltetu, opuštenih ili spuštenih nogu od rana ili žuljeva na nogama u hladnoj vodi, kada je proštao pismo, kaže on, teško njima bilo, imali bar hiljada, to jeste od Benu Meje u Medini hiljada, kaže ima, pa joj se kaže, mor, mogli boriti bar dan jedan. Dakle, što odmah meni traži pomoć, što se nisu borili, pa da im pošaljem vojsku, što bi znači, ha, gdje se malo potrudite, pomogni. A ne, evo mi smo na gotov, pa dođite vi, spašavajte nas. Zatim mi kaže, Nije mu odgovaralo, nije mu odgovarao ovaj haber, vijest. Poslao je Pamra ibn Saida ibn Vasa, pročitao pismo pred njim i kaže ja sam odlučio da te pošaljem u Medinu da dovedeš stvari u red. Kaže, ja je Miral Mu'minin, ja dok sam bio u Medini, stvari su bile složene, staložene, bez problema. Ti si smijenio sad kada se pripremaju dakle, sablje i glave za padanje, šalješ me da se prospa krv, kaže ja ne. Nego pošalji nekoga pošalji nekoga koji kaže koji je daleko od njih. Dakle nema nikakve veze sa njima. Koga preporučuješ? Kaže pošaljite pa Muslima ibn Uhbu, El Muzanija. Bio je star, oronuo starac, slab čovjek. Kaže kada je došao, dakle možete sad zamisliti čovjeka koji je duboko u penziji, dakle dugo dugo godina jede državu. I kaže hoćeš da budeš ti sa predsjednjaka. I on odmah kaže, Muslim ibn Uhmed digao glavu, kaže, hoću ja ću. Kaže, jezi, daći desetlja vojnika, ovu. I to konjanika. Dao mu desetlja konjanika i petnijest hiljada pješaka. 27 hiljada vojnika. dakle, čovjek koji je prestao da bude bitno nešto u životu, dakle, završava svoju karijeru, ovi ga već, a Amar ibn Sa'id je znao, dakle, neću ja da idem u ratu da se, da se ubijam sa muslimanima, pošalj njega, njemu to ništa ne znači. Kaže, svako nije dobio po stotinu dinara, to je stotinu zlatnika. Neki kažu da su dobili samo po četiri zlatnika, a onda ih je, kaže, poredao i onaj okupio vojske. E, ovo spominje imena, vojska iz Damanska, vojska iz, Hosein, e, iz e, onoga Himsa, zatim vojska iz Jordana, iz Palestine i Kansarina. Dakle, sve vojske su sakupile, njih 27.000 i krenuli su prema Medini. Kaže Nu'man ibn Bešir, ja je mir al-mu'minin da mi kaže dopusti da ih kaže ja onaj predvodim man se muslima ibn Ukbe jer Nuaman ibn Bešir je htio da spusti dakle onaj loptu na zemlju a Nuaman je bio brat od Abdullaha ibn Hanzale od majke Amre bint Rawah Abdullah ibn Hanzala je ko? Namjesnik u Medini. Kao nas dvojica kad se susretnemo, dakle, riješćemo stvar. Kaže jezid nema osim nepravde. Kaže, neću im poslati nikoga osim ovoga nepravednika. Jer ovaj, dakle, šalje im beduina čovjeka sa kojim se ne može pregovarati. Šalje im čovjeka sa kojim se ne može pregovarati, koji je nepravedan. I kaže, tako mi Allaha, ubijaću ih zbog onoga što sam učinio od dobrote i oprosta put, dakle, jedan put, pa drugi put, pa svaki put, sve dok nisu kaj zlopodrijebili <laughs> tu moju dobrotu. Kaj je al-Mu'minin? Kaže, prizivam te Allahom para tvoga plemena i ensarija Allahova poslanika sallallahu ve sellem. Kaže Abdullah ibn Džafer, hoćeš li, kaže, prihvati ako oni se vrate pod tvoj patronat, pod tvoju vladavinu, hoćeš prihvatiti njih? Kaže, ako to uče, neću im ništa. Dakle, neću nikoga dirati, ostavit ću i na miru. Kaže jezid muslimu ibn Uqbi, kada dođeš u Medinu, pozovi ih tri dana u pokornost. Ako, kaže, prihvate, pusti i vrat se, a ako ne, napad na njih i bori se protiv njih. Ako ih, kaže, savladaš, skrnavi Medinu tri dana. Zatim stani kod toga, pusti ljude. Ako nađeš Ali ibn Huseina, njega ne diraj, prema njemu se lijepo ponesi, nego ga, kaže, dovedi u svoj mežlis. Ako ne bude onaj, imao nikakvog udjela sa ovima što su se digli protiv mene, A onda je onaj naredio da ako završi sa Medinom da krene na, na Meku i da sa Mekom isto uradi, to jeste da se obračuna sa, sa kime, sa Abdullahom ibn Zubeirom. Kaže, tamo ćeš naći Ibn Numeira, Ibn Numeir će ti pomoći, to jeste da onaj osvojite ili da oslobodite Meku Abdullaha ibn Zubeira. Kaže, ako ti se nešto desi, onda postavi ti Husayna ibn Numeira sekunija. Jezidi, kaže, napisao već pismo Abdullah ibn Zijadu da krene prema Zubeiru, da ga opkoli u Meki, pa je Ubejdullah ibn Zijad rekao, tako mi Allaha, neću taj grijeh kaže spojiti dva puta. Ubio sam sina kćeri Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, ne pada mi, kaže, na pamet da onaj opkolim Mešid haram Njegova mati Marđana je mu je rekla, kada je ubio Huseina, kaže, teško tebi šta si uradio, kakav se grijeh počinio. Kaže, matka je ružila, a onda je on došao navodno te obe i nije sebi dao onaj e, toliko prostora da napadne i na Meku. Kada bi Ibn Zubeir govorio u svojim hutbama o jezidu, govorio bi jezidul hurud, jezid majmuna. Kad budemo govorili, dakle kasnije onaj, spomenut ćemo zašto, jer je jezid volio majmuna i volio se sa njima igrati, svašta nešta. Kaže jezidul hurud, šaribul humur, onaj koji pije vino ostavlja namaze, onaj koji koji bdije sa pjevačicama i plesačicama. Zatim je, kaže, spremio muslim jebinu ukubu i cijelu vojsku u Damasku onaj pripremio da krenu na Medinu. Kada se došli, odnosno kada se približili Medine, stavnici Medine se već pripremili, iskopali su hendek. I onda im je on rekao, tako mi Allaha, odnosno on su stanovnici Medine su došli kod Mervana ibn Hakema i Ben Umeje. I kažu tako nam, tako nam Allaha ubijat ćemo jednog po jednog, dakle dok ne ostane niko od Ben Umeje živ. Dakle, niko neće sad živ od Ben Umeje. Osim da nam date prisegu da nećete pomoći nikoga protiv nas od ovih stanovnika Šama. Niti ćete stati na njihovu stranu. Kaže pa su im oni dali obećanje. A onda kad je došla vojska, približu se onaj Ben Umeje, Muslim Ibn Uhbe je pitao, dakle, on se raspitivao o njima i njihovom stanju, a onda im je došao Abdullah, Abdullah ibn Marwan, odnosno Abdul Melik ibn Marwan, pa kaže, a ako hoćeš da napadneš na stanovnike Medine, dođi sa istoka Medine. I to fi hurre, dakle, mjesto hurre, odnosno stana hurre, u vrijeme kada sunce bude njima u lice, vama u potitke udaralo. I neće se, kaže, moći suprostaviti. Kaže, tako je i bilo. Muslim ibn Uhbe se zahvalio, a onda je tri dana iza slavo sa stanovnicima Medine i govorio im da se predaju, odnosno nudio im primirje, ne želeći da se bori protiv njih. Ovo je bilo dva dana, dva zadnja dana Zulhidžeta, što znači da se borili kad? Sveti mjesecima. Četvrti dan, kaže on njima, prošla su ti tri dana, a Emirul Muminin mi je rekao, da ste vi, kaže, njegova familija, njegove bližnji rođaci, ne voli da prosipa vašu krv, naredio mi je da vas ostavim tri dana kada moja vojska dođe pred vaše kapije. Šta ćete? Hoćete li da napravimo primirje ili ćete se boriti? Kaže stanovnici Medine, svi jednim glasom hoćemo da se borimo. Kaže on njima, muslimi muhme, nemojte da se borimo, nego hajte da našu snagu okrenem protiv ovoga mulhida. Mulhid u arapskom može značiti šta? Ilhad nered. Ilhad u akidi je šta? Kufr, ateizam. A ovdje se misli na onoga koji nered napravio na zemlji, to jeste odvojio se od djezi jednu muavi, kaže Ibn Zubeira. Kažu, Allahov neprijatelju, hoćeš li sa tog svoga mjesta da kažeš da mi i ti odemo tamo da napravimo veći nered u Meki, to jeste da se borimo protiv Ibn Zubeira da onaj, napadnemo na Meku. Onda se, kaže, spremili jedna i druga strana, pa su pa je došlo do velike bitke u kojoj su stanovnici Medine izgubili boj. Sa obje strane je izgubilo život mnogi uglednici, među njima Abdullah ibn Mutija, samo ovaj koji je bio postavljen i njegovih sedam sinova i nikomu više nije ostao od muške familije za njega. Abdullah ibn Hanzal al-Ghasil također. Njegov brat po, po majicu Muhammed ibn Savid ibn Šemas, Muhammed ibn Amr ibn Hazm i mnogi drugi. Kaže, kada je Mervan prošao pored Mujendela, odnosno pošao pro tih onaj ubijeni kaže Allah se smilao, koliko sam puta sa tobom bio u bitkama noću, gledao sam, kaže, kako klanjaš dugo i na seđi dugo. Dakle, ubio je svog prijatelja i gleda ga već onaj mrtvog žali za njim. Dakle, ovo je samo poruke šta znači fitna, kako pametan čovjek izgubi razum. Zatim je, kaže, Muslim ibn Uhube skrnavio čast Medine tri dana. Ibn Ketir kaže, kabaha Allah, loš je on bio starac, to jeste tri dana su ubijali koga god su stigli i šta su mogli. Silovali su hiljadu, odnosno halalte, zatrudnilo je hiljadu muslimanki od njih. Su rodile djecu bez oca, nakon što su napustili Medinu. Zatim su, kaže, našli Ali ibn Huseina, jer postoje po njega Muslim ibn Ukbe, i kaže, dovedite me Ali ibn Huseina. Kaže, pa ga je Mervan doveo sa sobom držeći ga za ruku. Kaže, pa se Alija prepao. Prepao je dao mu je da popije, dakle, kojim je bilo to dadneti da piješ zajedno sa njim iz jedne posude, to jeste daješ mu na znanje da ste prijatelji. Sjećate se priče iz Jemena, ja sam to vama nekad davno govorio. Dakle, od uvijek je poslao nešto što zove emigracije. Šta znači, kaj je razlika između emigracije i migracije? Migranti su šta? Mi migriramo. Mi možemo migrirati u Bosnu. Mi možemo migrirati. A emigriraju oni koji idu preko granice. Razumijete? Dakle, migracije su unutarnje, emigracije su vanjske. Svi novinari su nepismeni i ko svi su migranti, nikoga nisu emigranti. Ali isto ko što novinar naš svugdje, kad god kiše padaju, kaže vodostaj rijeke, te ne može vo, rijeka imati vodostaj. Rijeka može imati vodotok. Vodotok rijeke Save se podigao na. Jezera imaju vodostaje, ali su nepismeni. Žurnalistika se završava očinio sa čime? Čime? Očinio sa kovjertom. Jer da su pismeni, ja sam pisao nekoliko televizija, ne, ne mogu da čitam onaj vijesti, napišem, molim vas, samo su odgovorili sa hajata, hvala vam na upozorenje. Samo su mi odgovorili, nikom više nije odgovorio. Ali ružno čitat nepismeno. Helen Nese, dakle, migracije su od uvijek postojale. Emigracije. I dvojica alžiraca preko Jemena su pokušali da učine hidžu negdje. I običaj u Jemen, kad dođeš u Jemen, onaj ko te vozi i kad se umorite, hoćete da spavate na večer, stane na vrh sela i kaže, taj vozač obično taksta zna, o Dino, imam dva musafira što primim kod svoje kuće. Dino šuti, ne, ja došu umoran, danas imao na hirurgiji posla i posla. Kaže, Sabrija, Sabrija je kaj I kaže, sjeli su oni divaniju, puna divanija, okupili se seljaci, i goste stave u pročelje, u vrh divanije. I gazda uzme onaj naspe kafu. Znate kakva je arapska kafa? Žuta, mutna. Nije ko naša ova, ko kapica, crna. Taft. I on dođe do ovih dvojice Alžiraca, on proviri u finđan. Nisam učio ko pio žut kafu. Čaj nije žut, kakva je to kafa? Kaže ovaj gazda pogleda, domaćin pogleda na ostale seljake, svi šute. I on nastaje dalje red, davat kafu, znaš, pije on kafu. Drugi krug, opet konji, on je odbio kafu. I kad je treći krug, kad su odbili, on kad je polako unazad, unazad, unazad, baci onaj ibrik i finđana i kalašnikov. Šta je, kaže? Ovi ne znaju, jer Alžirci žive životom Francuza. Ne znaju za običaj Arapa. Jer kod njih, ako odbiješ kafu, znači da ima, kaže, krv neka i osveta se mora desiti. Kao došli ste da ubijete neko iz moje familije. Kaže, sipaj, sipaj, nije ništa, hoda. Prepali se. E tako je ovdje bilo. Kaže, on je ponudio Ali ibn Husseinu onaj e, piće da se, da, se, da se napiju i Ali ibn Husein nije mogao prvo straha da uzme jer je puno stanika Medine poginulo. I nije mogao, kad je uzio onaj čanak ili posudu ili pehavar ili čašu sa onaj sa pićem, kad je rukama je drtala, kaže njemu, muslim ibn Husein, hoćeš li pit ili nećeš? Ako kaže neću, boju se. Iako je jezid rekao, ne smiješ mu ništa. Kaže, piću. Hoćeš kada donesemo drugu čašu ili ćeš tu s kojim smo mi pili? Kada je piću, izove samo mi kada je puza se smirim. Kaže, pa jali nage u čašu i napio se onaj e, tog soka. Zatim je, kaže, pozvao Amra ibn Osmana ibn Afana. On, kaže, nije se pridružio onaj, ostalima Bene Umeje. Pa on njemu kaže, jeli, kaže, nisi htio stati na stranu Beni Umeje, nisi htio stati na stranu Medini, a neke si bio, kaže, negdje neutralan. Tio si, kaže, ako mi pobjedimo, da dođeš na me, rekneš, ja sam sa Beni Umeje, da bio do Beni Umeje. A ako pobije stranici Medine, da im kažeš, nisam ja bio sa njima, ja sam ostao sa vama. Kaže, lik salam, a imao je veliku bradu. Kaže, počupajte mu sve, sve jednu dlaku iz brade. Kaže, pa su mu počupali bradu, ostao je onaj časav. Zatim je, kaže Muslim ibn Uqbe, nastavio da hara Medinu. Ubilo su ako ga su zatekli, otijeli su od imetka ono što su našli. Zatim je, kaže, Saada, ili kod nas to bila Suada, Saada bint Auf el Marije postala Muslimu ibn Uqbe i rekla mu, ja sam, kaže, tvoja amidžišna, naredi svojim prijateljima da mi ne diraju deve, a one se nalaze na tom i tom mjestu. A on reče, kaže, svojima ovima koji je slavo, kaže, prvo počne sa njen, njenim devama. Njih, kaže, pa onda ostale deve. Zatim mu je neka od žena rekla, ja sam tvoja oslobođena rob, robkinja, a moj, kaže, sin je među tvojim robovima. Ostavi ga, poštedi ga. Kaže, pa njega prvoga ga izveo i onda mu onaj odzeo život. Kaže, uzmite njegovu glavu pa joj podarite kao dar od mene. Dakle, ovo samo kaže kakav je bio ličnost Muslim ibn Uqbe. Medajni prenosi od Ebnu Kurre pa kaže Hišam ibn Hasan, hiljadu žena se porodilo u Medini nakon događaja na Hurri bez muža, to jeste silovali su onaj žene koje su stigli od žena. Tada su nestali jedni, odnosno poznati ashabi Džabir ibn Abdullah. Također Ebu Seyd il-Hudri je pobjegao u, u brda, pa ga je susreo, susreo jedan, odnosno sustegao jedan čovjek od onaj, vojske iz Šama. Kada ga je vidio i sukao sablju na njega, Ebu Sejid al-Hudri je rekao, ja hoću da ti poneseš, poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stranika džehennema, to je nagrada za nepravednike. Ko je ovo rekao? Habil Kabilu. Kako znate ko je ubica? Ko je ubica, ko je ubijeni? Ko je u... Kabil Habil? Habil uvijek kad čitate Qabil Qatil, Kaf i Kaf, i nikad niste to zaboraviti. Pa je Habil rekao, ona me je ja hoću da ti poneseš moj svoj grijeh, ona je ako me ubiješ. <clears throat> kaže, kada je vidio i čuo ove riječi, kaže, ko si? Ja sam, kaže, Ebu Said al-Hudri. Kaže, jesi ashab, odnosno, jesi eh, prijatelj Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kaže, jesam, kaže, pa ostavio ga je, ona je u životu. Zatim je kod muslima doveden Said ibn Musayyib pa mu je rečeno dadim prisegu, kaže dajem prisegu onako kako je data prisega Ebu Bekru i Omeru. Kaže, pa je muslim naredio da ga također da mu svrgnu, da ga svrgnu da, da mu ona odvoje glavu od tijela. A onda je neko ustao od muslimana i rekao moraš mi, kaže, vjerovat, zaklinjem te Allahom, on kaj čovjek nije normalan. Kaže, pa ga je pustio. Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, kaže, nema sumnje da je jezid napravio najveću grešku kada je rekao Muslimu ibn Uqbi da skrnavi Medinu. To jeste, nakon što pobjedi, da nastavi sa skrnavljenjem časti muslimana. To je, kaže, jedan njegovih velikih grešaka. Pored toga što je ubio velik broj ashaba i njihovih sinova, a prije toga je ubio ili naredio ili poslao vojsko koja je ubila Huseina i njegovu familiju, još u vrijeme kada je njegov namjesnik ili vojskovođa bio Ubaidullah ibn Zijad. Ova tri dana je nastao nered, totalni nered u Medini i Allah subhanahu wa ta'ala se osvetio jednom i drugom. Ni jedan ni drugi nisu potrajali onaj mnogo drugo iz, dugo iz ovoga događaja nego su oba dvojica umrli. Imam Buharija u svom sahihu prenosi, kaže, prenosi na Husein ibn Haris, da je govorio Fadl ibn Musa, da je govorio Džad, prenosio da iše bin Sa'd ibn Abi Waqas, njenog oca. Čula sam, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Neće, kaže, niko napasti na Medinu ili da je skrnavi, a da ga neće Allah istopiti kao što se topi olova na vatri ili su u vodi. Pa onda ovdje naveo nekoliko tih isti, istih i sličnih predaja sa različitim lancima. Kaže, prenosi se od sajbe ibn Halada, kaže, čuo sam Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, ko zastraši stanovnike Medine, Allah će njega zastrašiti. Neka je Allahovo proklestvo Melejka i svih ljudi na njega. Ebul Faraj ibn Džewzi je smatrao ovo kao dovoljnim dokazom da proklinje jezida zbog njegovog čina, za razliku od ostalih alima koji nisu smatrali dozvoljenim, nego su govorili za njega da je on imam fasik, griješnik i da se imam fasik, griješnik ne smije svrgnuti po stavu većine u leme, ni da se smije protiv njega dizati tenzije fitna ili ono što radi Haridži da izlazi iz njegove vladavine, jer kaže to uzrokuje velikim neredom, proljevanjem krvi na nepravedan način, oduzimanjem imetaka ili činjenja nereda kao što se desilo to sa ženama Medine i mnogo čega drugoga, od fesada ili nereda što pogodi narode i države, a mi smo svidoci zadnjih 15 godina sličnih događaja, odnosno 20 godina. Također, kaže, prenosi se od nekih, ovdje nema, dakle, se ne da nema, ona nije potvrđena vijest, da se, kada je došla vijest u stanicima Medine kod jezida, šta, šta je uradio Muslavinu ukbe, da je se navodno onaj obradovao jezid, a onda da mu je bilo žao. svi oni su imali neki svoj stav u islamu, odnosno imali su svoj način tumačenja, pa kaže onako kao došlo u sahihu od Allahov poslanika sallallahu alaihi veselem, kada vam dođe neko, a vi ste sakupili oko čovjeka, a on hoće da vas razvoji, onda ga ubijte bilo ko o kome da se radi. Dakle, oni su uzimali ovo kao dokaz, ovi što se borili protiv stanika Medine, a Medinlije su smatrale jezida onaj, da ne zasluži da bude halifa zbog svih oni njegovih grija. Također Ibn Ketir navodi pa kaže, prenosi se u nekim strofama da je jezid spjevao nekoliko strofa pa rekao da su Bog do moji, kaže šehovi sa bedra ovdje pa da vide kako se, kaže, kidaju hazređi i kako, se, kako nestaju dolini Esela. Kaže da vide kako se stvarno ostvaruje nestanka njih, to jeste stanovnika Medine i Ensare i ona i e, Muhadžira. Pa kaže, pobili smo sve one oslabosti njihove ugledne. Nismo, kaže, ostali dužni za onaj događaj na Bedru. Pa kaže Ibn Ketir, ako je, kaže, ovo jezi Ibn Muavija rekao, neka je na njega Allahovo proklestvo i proklestvo onih koji proklinju. A ako nije, kaže, ovo rekao, neka je Allahovo proklestvo na onoga koji je izmislio ovo i pripisao jezi Ibn Muaviji. A kaže, spomenut ćemo nešto o njegovoj biografiji kada budemo govorili. <coughs> Zatim je nastala 64. godina. Dakle, Meuhatul Hurra ili događaj na Hur desio se 63. godine, zatim je nastala 64. godina. Na početku mjeseca Muharrama Muslim ibn Uqba je krenuo prema Meki i želje da se bori protiv Ibn Zubeira sa svima onima koji su stali na njegovu stranu od Arapa, i zbog njegovog suprostan jezida ibn Muavi. U Medini je ostavio Revha ibn Zemba, a kada je došao do Thanijetu Hereša, osjetio je onaj svoj kraj. Pa je pozvao Hoseina ibn Numeira Sekunija i kaže, rekao mi je jezid da ako mi dođe smrt da oporučim tebi. Pa kaže, o ti ogrtaču magarca, to jeste ponižavao je dakle ovoga Ibn Umeira, Sojna Ibn Umeira Sekunija, smatrao ga nedoličnim da bude na njegovoj poziciji, pa kaže o ti ogrtač, dakle pokri, pokrivaču za magarca, onaj nastavi, kaže, moj put prema Ibn Zubeiru i ponudi mu kaj primjer je tri dana. Pa kaže, Allahu, nisam učinio, kaže, ni jedno dijelo nakon šehadata la ilaha ila Allah, vana Muhammada Rasulullah, draže nego što sam pobio stanovnike Medine. Nadam se da će mi to biti najbolja nagrada na ahiretu. Ako uđem, kaže, u vatru, nakon ovoga, stvarno sam, kaže, nesretan. A zatim mi, kaže, umru, Allah ga ponizio zbog njegovog djela i zbog njegovih riječi. Ubrzo nakon njega je umro jezid Ibn Muavija i to u Rabiju Levelu, 14. noći, dakle, Rabiju Levela, Pa Allah nije dao ni muslim ibn Uqbi, ni jezid ibn Muavi da uživaju dalje u skrnavljenju časti, časti muslimana ili u najmanju ruku da skrnavi čast Mekke kao što skrnavljaju čast Medine. Zatim je, kaže, Husein ibn Numer krenuo sa vojskom prema Mekke, došao je onaj nadomak Mekke četiri dana pred kraj mjeseca Muharrema. Što znači da se bitke nastavlja opet u svetim mjesecima. Kaže, kada je Husein se približio onaj Meki, izašao je Ibn Zubair, pa se susreo sa njim, odnosno susreo sa njihovi konji, vratovi se konja onaj zalijepili. Kaže, pa je konj od Ibn Meira pošao da pleše. Kaže, šta je? Kaže, golub mi onaj čupa balegu od konja, kaže, pa bojim se da ga ne zgazim. Kaže Ibn Zubair, Allah te, kaže, prokleo, kaj čuvaš goluba, hoćeš da ubijaš stavnike Meki od muslimana. U ovoj bitci, dakle, također došlo je ovdje do, do, do bitke, Ibn Zubair na svojoj strani, a Ibn Numeir e, ispred jezda Ibn Muavije. I došlo je, dakle, do, do, do bitke, a Numeir je koristio katapulte. Neki kažu da je se zapalila kjaba iz više razloga. Jedan od razloga je da je jedna, jedan katapulta pogodio kjabu, pa da je kjaba izgorila. Drugi kažu da kada Ibn Zubeir čuo da se približavaju konji Meki, da je naredio da se zapale baklje na koplja, pa da se koplja dignu oko Meki, da se vidi dakle vojska dolazi, pa da je vjetar donio e, onaj, vatru. Neki kažu da su palili vatru blizu Kjabe, pa da je stora, odnosno ugrtač Kjabe, zahvat, zahvatila vatra, pa da je onaj, zapalila se Kjaba. Allah najbolje zna, vjerodostojen predaje ovako Ibn Kathir navodi ovdje u Bidaje Onihaj. Pa kaže, od te vatre pukuje crni kamen na tri dijela. Borba između njih dvojice je trajala 40 noći. Zatim je, kaže, jezid umro, a Ibn Zubeir je čuo da je jezid umro prije nego što sto vojske Ibn Numeira, Husayna Ibn Numeira, Sekunija čule. Kaže, pa je povikao, o stanovnici Šama, Allah je vašeg taguta uništio. Onaj ko hoće da priđe nama, neka se prikloni nama, a onaj koji hoće se vrati u svoj šam, neka se vrati. Kaže, stavnici šama nisu vjerovali stavnik, stavnicima Mekije, ovaj haver, sve dok nije došao Sabit ibn Hajs ibn Kajka, onaj sa tom vješću o njegovoj smrti. A onda su, kaže, onaj stavnici šama, odnosno vojske šamske, onaj, osjetile da gube bitku. Pa je Ibn Umeir rekao Ibn Zuberu, danas, kaže, pusti da obavimo samo tavaf, pa da idemo, kaže, tavaf možete, pa možete ići. I onda su onaj otišli i Ibn Zubair je ostao na vlada. Kaže Ibn Numeir, Ibn Zubairu, ja bi, kaže, volio da te povedem u Šam, da te predstavim kao novim halifom muslimana. Kaže, nemam potrebe, pa onda ga je ruži, svašta mu se nagovorio. Kaže Ibn Numeir, ja čudna čovjeka, ja ga, kaže, savjetujem, on me ruži, ja mu, kaže, nudim, on me odbija. Pa posle, kaže, Ibn Zubairu bilo žao zbog toga što je radio, nego je rekao, ako hoćeš da me presliš kao halifom, obznani beju, to jeste prisegu, nek ti dadnu prisegu za mene tebi, ona ja ću je prihvatiti. Što se tiče jezida ibn Muavije, jezid ibn Muavija, ibn Abi Sufjan, ibn Sahr, ibn Harb, ibn Umeje, ibn Abdušems, emirul mu'minin Ebu Khalid el-Emawi, rođen je pete ili šeste, neki kažu onaj 25. 6. 27. godine po Hidži, data mu je prisega još u vrijeme na hilafe, da još u vrijeme njegova oca, prije nego što je, dakle, Muavija radi Anhu preselio. Njegova mati se zvala Mejsun bitnu Muhawwal. A jednom priliku prenosi se hadis od Allahova, odnosno on prenosi hadis od Allahova poslanika sallallahu da je čuo od svoga oca, onaj kome Allah želi dobro dadne mu razumijevanje vjeri. Kaže, sjedio je Muavija radijallahu anhu sa fahtom drugom ženom i sa Mejsun. Od Fahte imao Abdullaha, od Mejsune imao Jezida. Kaže pa je Mejsun češljala Jezida poljubila ga, a on kaže, ovdje ga opisuje Ibn Kathir, bio je krupan, debeo, lijep, kaže kolutka. Imao dug kosu, imao lijepu bradu. Ali govori ovdje dok je bio još dijete. Kaže pa ga je Mejsun poljubila i gledala, kaže, u njega, divila se, kaže, svome sinu A onda je Fahd, kaže, bilo krivo. Kaže Muavija, tako mi kaže Allaha, nemaš kaže, šta da ti bude krivo što ona svoje djete kaj ovako pazi. Vi to ne možete zamisliti, vaše dvije žene sjedi, vaše dvoje djece od dvije različite žene i ona češlja ono, ona gleda ono. Kaže, tako mi Allaha, kaže, jedi ti kaj je mnogo pametniji od tvoga Abdullaha. I ovo mu je sin. Kaže, ovaj Abdullah je kaj glupan. Kaj nije kaj glupan. Ahrak, ahmak. Kaže, nije ahmak, nego kaže ti više voliš jezida. Kaže Moavija, sad ću ti kaže, dokazati. Kaže Abdella, hodi vam. Odlučio sam, kaže, ovog dana da ti kupim šta ti, kaže, usta reknu. Kaže, hoću suku da se igram ili magarca da jašim. Kaže, ne treba ti magarac, magare jedno. Kaže, hajde. Kaže, je svidla. Kaže, jezide, hodi vam. Kaže, odlučio sam, kaže, ovoga dana da ti dam ono što zineš kaže jezid, jezid je, kaže, pao na seždu, zatim je odigao u glavu i rekao, hvala Allahu koji je dao emirul muminin da živi i da doživi ovu. I zatim da kaže ovo što je rekao i da mi ispuni, kaže, želju i ono što mi, kaže, od uvijek u ume srcu bilo. Hoću, kaže, da me postaviš, da predvodim, kaže, muslimane, hoću da mi dozvoliš da predvodim kaj ljude na hađu, ako se, kaže, vratim, onda da mi, kaže, dadneš da vladam kao i sa muslimanima, odnosno predvodim opet muslimane. Hoću da stanovnicima dadneš svakom stanovniku Šama da dadneš 10 zlatnika. I to da im kažeš da je to zbog mog zauzimanja. A onda da pomogneš je time Benu Džumeha, je time Benu Sehma, je time Benu Adija. Pa kaže, hajde sve ostale, a šta nam, zašto kaže je time Benu Adija? Kaže, oni su me, kaže, čuvali i pazili me u svojoj kući. Kaže Muavija, sve što se zatražio, u rađu. Pa on se okreni, kaže Fahit i kaže Fahitla je svidla. Šta onaj traži cuku ili magare, a šta kaže ovaj traži za muslimane. <clears throat> A ta Ibn Sahib kaže, ljutio se Muavija na svoga sina Jezida, pa je prekinuo vezu sa njim, a onda mu je Ahnef Ibn Qajs rekao, emir, ja je mir al-mu'minin. To su, kaže, naša djeca, plodovi naših srca, e, plod naših leđa, nemoj im, kaže, zamjeriti na onome kaže, što uradi, nemoj se, kaže, ljuti zbog njihovih postupaka, nego, kaže, oprosti, prijeđi, kaže mu Avija, jajba bahr, Allah zna, kaže, šta si, šta si kaže, meni sve rekao, idi, kaže, jezidu i prenesi od mene selam. Kaže, pa je rekao Emir al-Mu'mini, šalje ti, kaže, stotinu hiljada dirhema i stotinu odijela. Kaže, jezi, kaže on jezi, odnosno jezi njemu, jel kaže Emirul Muminin tu, kaže stvarno to moj otac, kaže jest. E onda, kaže, kad je tako u tebi 50.000 onaj dirhema i 50 mojih odijela. Bilo je, kaže, poznato za njega da je bio plemen po njego, poput njegovog oca. Kada mu je došao Ibn Abbas, odnosno Halalte, kada je ubijen Hussein došao i kada je umro Hasan došao je kod Ibn Abasa i sjeo je na zemlju, pa kaže Ibn Abbas, ne prihvatam da sjediš kada na zemlji, a hoće kada ustaneš gore, ja sam, kaže, došao radi, žaloste, nisam došao radi veselja. Time je pokazao svoju skromnost. Jezid je bio prvi koji je napao na Konstant Konstantin grad 49. godine, kako se prenosi od Jahuba Ibn Sufjana, i kako je došlo u hadisima Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, prva vojska koja je napadne grad Cezar, odnosno e, Carev grad, bit će im, kaže, oprošteni grije, grijesi. I ovo je, kaže, druga vojska je Allahom poslanik sallallahu sellem vidi u snu i kada je Umu Haram rekla, moli Allaha da budem od njih, kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem ti si do njih prvih. To jest od prve vojske koje je poslao Muavija na Kipar. U jednoj drugoj predaji stoji da je Moavija rekao jezidu, imam, kaže, jednog prijatelja sa osnovnika Medine kada ti dođe počastika, kaže, ko je to? Kaže, Abdullah ibn Džafer. Kada je nakon smrti Moavije došao, jezid mu je, kaže, povećao nagradu, odnosno više nego što mi dao njegov otac Moavija. On mi dao 600.000 dirhima. Kaže, pa mi dao Ibn Ketir, kaže, elf, elf, dakle, hiljadu, hiljadu, to jeste dao je milion. Jer riječ milion nije postojala kad Ibn Ketir pisao u knjigu. Kaže, oca i majku bi žrtvao za tebi, daješ mi, kaže, milion, kaže, kad je tako, kad bi žrtvao oca i majku za mene, evo ti kaže, još jedan milion. Pa mu dao dva miliona. Kaže, tako me Allaha nikad nikog više ne spomenuti da bi žrtvao oca i majku za njega osim tebe. Dakle, samo zato bi žrtvao oca i majku. Kaže, kad, Ibn Đa, kad je Abdullah ibn Džafer izašao od jezida, vidio je hiljadu deva koji je došlo iz Horasana, na, dakle, pune blaga i zlata. Sve što su okupili od harađa i od, od zekijata i tako dalje. Kaže pa se vratio. Buht je su istaknute deve koje mogu mnogo da nosi. Kaže pa se vratio jezidu, imam kaže još jednu želju. Kaže reci. Kaj svidjeli su se kaj tri deve od onih tamo. Kaže koje deve? Jezid nije znao o čemu se radi. Kaj došli su kod tvoji namjesnici ona iz Horasana, pa su onaj, e, došli sa devama. Kaže koliko ima? Kaže hiljadu. Kaže vodi i sve hiljadu i sve što je za njima i oni koji su doveli. Dakle i robove i sve vodi. Nema, kaže, sumnje, dakle, ovo je bilo od pravednosti ona, Ibn Kathira, rahmehullahu ta'ala, da on navede i lijepe i loše strane, dakle, ona, strane jednog čovjeka, pa je to je govorio za jezida. U njemu je bilo lijepih stvari od njegove plemenatosti, njegove blagosti, blago, bla, onaj blagosti, bio je rečit, bio je posvićen pjesništvu, bio je hrabar. Kada je vladao, vladao je onako kako mislio da je najbolji. Sa druge strane je bio počinjen strastima, strastima strastima, ostavljao je namaz, pio je alkohol, okupljao u svom društvu pjevačice i plesačice. Kaže Abu Sa'id al-Hudri, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi da je rekao generacije koje dođu posle 60. godine zapostavljaće namaz, sljedeće svoje strasti, on će doći do mjesta gaj u džehennemu. Kaže, zatim će doći generacije koje će učiti Kur'an, neće prelaziti njihova prsa. A onda učit će Kur'an tri osobe. Mumin, munafik i fađer. To jeste grešnik. Kaže, pa je upitan velik bio, ko su, kaže, ta trojica? Kaže, munafik onaj koji ne vjeruje u njega, a grešnik onaj koji jede od njega, a vjernik je onaj koji vjeruje u njega, to jeste uči Kur'an i vjeruje u njega. Također jednoj predaj od Ebu Horeire se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tražite utočište od Allaha od 70. godina i od vladavine mladića, to jeste oni koji nisu dorasli vladavine. Zatim kaže Ibn Ketir, sve predaje koje Ibn Asakir naveo kudeći da Ibn Muaviju su podmetnute, nerealne, nepravedne, neistinite. Senedi su, to jeste lanci, prenosila su ona isprekidani i ništa od njih ne, nije tačno. Koliko je tradicija? Koliko smo pričali? 45. Tamo mi. još jedan ću je spomenuti iz njegovog života, onda tu je kraj onaj, njegove sire. Abdurrahman ibn Hasan i Ahfes ibn Muhammed su sjedili kod jedne pjevačice, odnosno pjesnikinje, pardon, pjesnikinje po, po, po, imenu, po imenu Musalime. Kaže, pa se naklonila Ahvesu ibn Muhammedu, a okrenula leđa Abdurrahmana ibn Hasanu. Kaže, bila je jedna najljepših najljepši žena oslobođenih robkinja. Kaže, pa je onaj Abdurrahman ibn Hasan otišao kod jezda ibn Muavije i kaže, ima takva i takva pjesnikinja, neš odoliti njenim pjesmama. I niko ne zaslužio, od, od, od, kaže, osim tebi. Kaže, pa je naredio jezik da je odvedu u Šam. A onda Ibn Ahves pao u veliku tugu. Kaže pa Ibn Ahves odšao u Šam i ušao u palaču kod jezida Ibn Muavi. Kaže i kad je Musalima čula da je došao Ahvesa, bilo zagljubi na jedno drugo. Kaže, poslala je nekog slugu, potplatila ga i rekla, idi mi ga zoni da ga vidim tu i tu. A sluga ode po njega, a obavesti jezida. A jezid je naredi, puste i da ih kaj gledam i slušam. Kaže, pa su sjeli jedna naspram drugog i čita u noć aškovali plače Musalima, plače Ibn Ahfes. Ali on plaču kroz pjesme, ja to sad ne mogu ni prevoditi, inače strofe je teško prevoditi jer ovdje se rimuju, ja kap to vama to bilo ko maksimi divizija. <laughs> Kaže jezid, došao jezid ujutru, one aškuju. Kaže, jeste naškovali? Kaže, jesmo. Kaže jezid njoj, voliš li ga? Kaže, huben šediden džera ke rohi fi džesedi ljubavlju, kaže, poput moje duše kako me hoda po tijelu. Fahel yufrahu bejna ruha i val džesedi, kaže, može li se ja, emir al mu'minin, razvojiti duša od tijela? Kaže on Ahvesu, ibn Ahvesu, ja ibn Ahves, voliš li je? Kaže, huben šediden telida gajre mutarrafi, bejna džavanih mitha nari jadparimi. Kaže, voli me toliko kao kad vatra sagorijeva onaj drveće, pa se ono samo prepleće, pa pada dolje drveće. Padam i gorim, kaže, ljubavi za njom. Kaže, zbog te vaše, kaže, ljubavi, vodi je. Pa je, kaže, Ahves odveo mu Salimu sa sobom onaj smirena oka, to jeste smirene duše. Jezid je umro u mjestu Havari, Havarin u e, nekim e, nadomak mjestima kod Damaska, 14. rebjula Evela. Imao je samo, ovo se razilaze, pa je naveo puno predaja o tome koliko je imao, 35, 36, 39, 33, 30, dakle puno godina su naveli, dakle 30 i nekoliko godina imao onaj Moavija kad je preselio. Od njegove djece ostao je e, jezid. Od njegove djece ostao je Moavija ibn Jezid, zatim Hald ibn Jezid, zatim Abdulaziz ibn Jezid, zatim Abdullah al-Ezgar, Ebu Bekr, Utbe, Abdurrahman, Rabija, Muhammed, a onaj e, od čjerki su mu ostale Atka, Remla, Umu Abdurrahman i Umu Jezid i Umu Muhammed nakon njega je ga naslijedio njegov sin Moavija ibn Jezid. Moavija ibn Jezid ibn Moavija je bio sasvim druga ličnost suprotna od svoga oca. Bio je poznat po ibadetu, po pokornosti Allahu, po primjeni suneta, po pobožnosti i strahopoštovanju prema muslimanima. Međutim, bio je bolestan i nije prihvatao ovaj, ovu vladavnu koja mu je bila nametnuta i čak što više on je izašao među muslimane i rekao ja bi, ja bi najviše, kaže, volio da ja sa vama ne vladam, nego da vas pustim. Da li da onaj oporučim čovjeka za koga mislim da bi ga oporučio, ali među vama takvoga, kaže, nema. Ili, kaže, da vas ostavim sa šestorcu onaj, u međusu šura, to jeste šura ili savjetništvo, da izaberite kao što je Omer radijalan ostavio iza sebe. Kaže, pa je on nakon ovoga događaja zatvorio su svoju kuću i nije više izašao, onda je onaj ubrzo nakon toga i umru. Nakon ovog događaja stanovnici Damaska daju svoju prisegu Mervanu ibn Hakemu stanovnici Horasana Selemo ibn Zijadu. Zatim Haridžije onaj, uzimaju svoga vođu Nafe ibn Ezreka. Protirali su Ubejdila ibn Zijada. I onda se u raštim, dakle, stanovnici Hidžaza i Mekije su uzeli Abdullah ibn Zubeira i onda se muslimani rasplinili već tada u male države i državice i marete i onda je uh, krenulo do cijepanja islamske države koja je do tada imala i svoju vojsku i bilo kakvu vladavinu. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad wa jazakumullahu khairan jazaa. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني